Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Դարսի նախորդ թողարկմանը մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց ժառանգավորած վարժարանի եւ ընծայարանի տեսուչ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանը։ Բարեկամներ, այս եթերաժամին առաջարկում ենք Թեոդորոս Վարդապետի հետ ունեցած մեր զրույցի շարունակությունը։ Լևյանների Դավիթ Թագավորը, երբ ուխտի տապանակը բերեց իր հնությամբ Աբ รา համի ժամանակներին հասնող Երուսաղեմ, որոշեց քաղաքի հյուսիսային բարձունքում կառուցել Աստծո տաճարը, եւ թեև նա չհասցրեց իրագործել իր այդ ծրագիրը, այնուամենայնիվ կուտակեց բավականաչափ շինանյութ։ Հետագայում արքայի մեծ երազանքն իրականացրեց նրա սիրելի որդին Սողոմոնը, Երուսաղեմի տաճարը կառուցվելուց հետո քաղաքը դարձավ բոլոր հрьяանների սրբավայրը, որտեղ մեծ տոներին մեծ բազմություն էր հավաքվում։ Երուսաղեմում շատ դարեր անց փրկagorցական իր տնորինություններն իրականացրեց Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոս։ Ներկայումս փրկչի տնորինություններին վերաբերող բոլոր հայտնի վայրերում եկեղեցիներ ու սրբարաններ են կառուցված։ 4-րդ դարից սկսած խաղաղության բնակավայրում հիմնվեցին հայկական վանքեր ու եկեղեցիներ։ 5-րդ դարից մինչև մեր օրերը Երուսաղեմում գործում է Սուրբ Հակոբյանց միաբանությունը, 7-րդ դարում Ավետյաց երկրում 70-ից ավելի հայկական վանքեր կային։ Քիչ անց արդեն 638 թվականին հիմնվեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը։ Այսօր տնօրինական ամենակարևոր վայրերում Պարտադիր իր տիրույթներն ունի հայ եկեղեցին։ Սուրբ երկրում հայ եկեղեցին կոչվում է հայոց ուղափար եկեղեցի, արևելյան ուղափառների ընտանիքին պատկանելու եւ առ այսօր դավանանքն անբից ու հանդրտվելի պահելու համար։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողքին կարևոր հաստատություններից են պատրիարքական երկու աթոռները՝ Կոստանդնոպոլսի եւ Երուսաղեմի։ Մասնավորապես վերջինս էական դեր է խաղացել հայ ժողովրդի դարձ-դարձ պատմության ընթացքում եւ ծնունդ տվել հայազգի բազմաթիվ ականավոր գործիչների, արվեստի եւ գրականության անխոնջ մշակների։ Հայ Երուսաղեմի պատրիարքներն ու վանականները հոգեվոր գործնեությանը զուգահեռ զբաղվել են նաեւ ազգային մշակույթի զարգացմամբ։ Երուսաղեմում Սրբոց Հակոբյանց վանքը հիմնադրվել է 4-րդ դարի սկզբին մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, դրթատ թագավորի հովանավորությամբ եւ օժանդակությամբ, ճիշտ այն նույն տեղում, ուր քրիստոնեության առաջին դարերից ի վեր ապրում են հայ վանականներ եւ հոգտանում սրբավայրերին, իրենց օրնանց կացնելով աղոթքով եւ պահեցողությամբ։ Դերևս հայոց Անդրանիկ հավատացյալ թագավոր Աբկար առաջինի դարձից հետո նրա բարեպաշտ կինը Հեղինեն մատուրներ է կառուցել եւ գլխադիր կոչված խորանին եւ այլ տեղերում, ուր ներկայումս հայկական վանքեր ու եկեղեցիներ կան։ 4-րդ դարում կառուցված Սուրբ Հակոբյանց եկեղեցին հայ Երուսաղեմի մայր տաճարն է։ Այստեղ ամփոփված են քրիստոնեական մեծագույն սրբերի մարմիններն ու մասունքները։ Հակոբ Տիարն եղբայրը ձեռնադրված լինելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից եւ պատված լինելով բովանդակ առաքյալների մեջ, եղավ Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը։ Սուրբ Հակոբ կրծերը եկեղեցու սյուներից մեկն էր, ով նախագահում էր Երուսաղեմի առաքելական ժողովները, գրում առաքելական թղթեր էր։ Ներկայիս Սուրբ Հակոբյանց մայր տաճարը կառուցվել է 12-րդ դարում Կիլիկյան թագավորության շրջանում եւ Խաչակրական տիրապետության ժամանակ։ Փարիսեցիներն ու սադուկեցիները լծված նախանձով եւ ատելությամբ բարի եւ առաքինի Հակոբ Տիարանի եղբոր նկատմամբ չարաբար սպանում են նրան։ Այսպիսով նա նաև առաջին նահատակ եպիսկոպոսն է սրբոց մեջ։ Սուրբ Հակոբի երանելի մահը տեսնելով բազմությունը դարձի է գալիս, իսկ իր կողմից հիմնված եպիսկոպոսական աթոռն ավելի է ամրապնդվում, դառնալով մի հզոր միաբանության հավատո արմատ։ Այդ միաբանությունը կոչվել է Սրբոց Հակոբյանց ի պատիվ Զույգ Արաքյալների Սուրբ Հակոբ Տերն եղբոր եւ Սուրբ Հակոբ գլխադրի։ Տերն եղբոր մարմինն ամփոփված է եկեղեցու ավակ խորանում, իսկ նրա առաջնորդական աթոռը հաստատված է մայր տաճարի աչակողմյան դասում, Հայ Երուսաղեմի Պատրիարքը Այսարաքյալի հաջորդն է։ Եկեղեցին կառուցված է Սուրբ Հակոբի տան տեղում։ 1844 թվականին Երուսաղեմում հիմնադրվել է ժառանգավորած վարժարանը։ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանը մեր հայրենակիցն է, Արցախացին, ով 1993 թվականին Թորգոմ arczepiskopos Manukyan-ի հրավերով տեղափոխվել է Սուրբ Երկիր։ Երուսաղեմ ուսանելու Հակոբյանց վարժարանում։ Հոգևոր երազներով տարված Պարմանին այսօր արդեն տնորինում է Սրբոց Հակոբյան ժառանգավորած վարժարանը եւ ընծայարանը։ Հոգևոր հոր հետ մեր զրույցը վերաբերում է Սուրբ Վայրերում հայրի ներկայությանը, առաքելությանն ու դերակատարությանը։ Նախքան զրույցին անցնելը parzենք՝ հովելով Սուրբ քաղաքում կտրված է արդյոք Թեոդորոս Վարդապետը հայրենի հողից եւ երկրից։ Եթե ոչ ամեն տարի գոնե 2 տարին մեկ եւ վերջի անգամ 2 տարի առաջ էի եղել եւ ահա Փարկասը նորից ստացվեց գտնվելու Արցախի մանավանդ մեծ տոնին ներկա գտնվելու եւ նաեւ այդ տոնի պատարակը մատուցելու Գրիգոր Լուսավորչի Wordsworth Թորանց տոնին եւ պատարակ մատուցել ուխտի պատարակ անելու աղոտ կարակելու այնտեղ որտեղ որ Գրիգորի Սավանից կաթողիկոսի մասունքները եւ աջուններն են ամփոփված եւ այդ դարավոր վանքում Հայաստանից ուխտավորների հետ նաեւ Արցախից ուխտավորների հետ պատարակ ենք մատուցել Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Հայր Սուրբ կան Երուսաղեմում արդյոք հայեր, ովքեր այլադավան են։ Այո, Երուսաղեմի հայկական համայնքը գոյատևեց սկսած Խաչագրատ շրջանից հետո Խաչակիրների ժամանակ էր որ բավականին հայ ընտանիքներ գաղթեցին Կիլիկիայից եւ հետագայում երբ որ Խաչակիրներից հետո մամլուկները սելջուկները գրավեցին Երուսաղեմը մեր Կիլիկիո հետում թակավորը այն ժամանակ Ռուբինյան տոհմի իշխան նա դաշնակցեց նրանց եւ երբ որ Երուսաղեմ քաղաքը գրավեցին հետում թակավորին հանձնեցին Երուսաղեմ քաղաքի կառավարումը եւ պատմությունը ասում է որ նա այնտեղ կառուցեց երկու եկեղեցի Սրբոց Հակոբյանց այդ տաճարը մեծ տաճարը հին եկեղեցու տեղում եւ Սուրբ Թեոդորոս Զորավարի եկեղեցին եւ նրա կողքին մինչ օրս կա շինություն, որ համարվում է թակավորի տունը, որտեղ թակավորը ապրեց։ Եվ այդ Կիլիկյան շրջանում հայկական ներկայությունը բարգավաճեց, ծաղկեց Երուսաղեմում եւ այդպես հայերը շատացան Երուսաղեմում։ Եվ հաճախ մարդիկ, որոնք գալիս էին մահտես որպես ուխտավոր Երուսաղեմ, վանքի իշխանությունը այդ ուխտավորներին համոզում էր, որ նրանք չվերադառնան իրենց քաղաքները, տները, գյուղերը, մնան Երուսաղեմում եւ վանքի շուրջը ձևավորվեց հայ հայոց թաղը ամրապնդելու համար, պաշտպանելու համար վանքը, վանքի տարածքը մեծացնելու համար եւ այդ ընտանիքներով բնակեցնելով մենք կարողացանք հայոց թաղը ձևավորել, որ այսօր Երուսաղեմ 5 քաղաքի 4 թաղամասերից մեկն է։ Կա հրեական թաղամաս, կա քրիստոնեական թաղամաս, կա մահմեդական եւ հայկականը առանձին։ Եվ 5 քաղաքի 1 6-րդ մասն է կազմում մոտ 20 հեկտար տարածք է 5 քաղաքի ներսում։ Ուրեմն այդպես հայերը ամրացան եւ այն հայերը, որոնք մի քանի 100 տարի է Երուսաղեմում ապրում են, նրանք իրենք իրենց կոչում են քաղաքացի հայեր։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք 1000 Դա գրեթե նույնն է ինչ որ բնիկը։ Այո։ Իսկ նրանք, որոնք 15 թվականի ցեղասպանությունից հետո գաղթեցին Երուսաղեմ, որ մոտ 30000 հայություն գաղթեց միջև 18-20-ական թվականները Արեմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններից, Անատոլիայից, նաև Կիլիկիայից, նրանց մեկ մասը կամ մեծ մասը թրքախոս, եւ նրանք գալով ծվարեցին վանքի տարածքում, վանքի այդ խուցերի մեջ, այն խուցերը, որ նախատեսված էին հայ ուխտավորի վանականի համար, հայոց վանքի վանականները իրենց օրվա հացը կիսեցին այդ գաղթականների հետ իրենց իրենց ցուցերը տրամադրեցին եւ այդ մարտիկ ապահով կյանք ունեցան Երուսաղեմ քաղաքում։ Ցավոք հետագայում 1957 թվականին մեծ արտագաղ տեղի ունեցավ Երուսաղեմից հայկական մոտ 17-18000 հայեր գաղթեցին դեպի Ամերիկա, Կանադա, Եվրոպա հայտնի արաբ-իսրայելյան պատերազմից հետո երբ որ կյանքը դժվարացավ Սուրբ երկրում եւ մարդիկ իրենց ունեցվածքը կորցրեցին, իրենց տները կորցրեցին եւ այլևս հնարավոր չէր վանքի այդ խուցերի մեջ ապրել եւ մարդիկ գաղթեցին արտասահ սահման։ Դա մեզ համար Երուսաղեմի հայոց համայնքի համար մեծ կորուստ էր։ Հայր Սուրբ մենք երբեմն տարբեր հերոստալիքներով ականատես ենք լինում, թե ինչպես երբեմն տաղավար տոներին, մասնավորապես Քրիստոսի ծննդյան եւ հարության տոներին անվեճ չի անցնում պատարակը, երբ հույներից հետո հայերը պետք է պատարակեն կամ հակառակը։ Այս օրերին միշտ վեճեր տեղի են ունենում։ Հնարավոր է արդյոք սա հարթել կամ խուսափել նման վեճերից եւ արդյոք կես ժամ ավելի մնալով տաճարում ինչ որ առաջընթաց կարող է ապահովել հոգեոր առումով կամ եթե նույնիսկ առաջընթաց կա հետագա վեճը չի չեզոքացնում նաև այդ առաջընթացը գիտեք այդ 3 հիմնական սրբավայրերը որ մենք կիսում ենք հույների եւ կաթոլիկների հետ, այդ բոլոր սրբավայրերի իրավունքները ամրագրված են ստատուս կվոյով, գոյա վիճակով, որը հիմնվեց 1852 թվականին Օսմանական կայսրության ժամանակ Սուլթան Մեջիդ Նա շատ լուսավոր մարդ էր եւ շատ ճիշտ քայլ կատարեց։ Մինչ այդ ավելի մեծ պայքար էր լինում եկեղեցիների միջև իրավունքների, տեղերի, արարողությունների համար։ Երբ որ գոյավիճակը հաստատվեց եւ այնպիսի գոյավիճակ էր, որ դա պիտի չփոխվեր երբեք։ Եվ Օսմանական կայսրությունից հետո 30 տարի անգլիական մանդատի ժամանակ ընդունվեց գոյավիճակը կառավարության կողմից եւ այդպես կառավարություն եղավ երաշխավոր այդ գոյավիճակի։ Հետո նրանցից հետո Հորդանանի թակավորությունը միջև 67 թվական, 67 թվականից հետո, երբ արդեն Իսրայելը գրավեց ամբողջ քաղաքը, եւ այսօր Իսրայելի պետությունը համարվում է այդ ստատուս կոյի գոյավիճակի երաշխավորը եւ պահապանը։ Սակայն երբեմն մանրուքներ կան արարողակարգի կամ տարածքների երբեմն մակրության, նորոգության, որոնք վեճի առիթ են լինում։ Սա անկեղծ ես այս պայն ցավով եմ ասում, որ այդպիսի երևույթների արժև ենք մենք ինքներս կանգնում եւ նաեւ այդ երևույթները այսօր հաճս հանրության է լինում, որ դա երբեք ցանկալի չի մեզ համար, որովհետեւ մենք գիտակցում ենք որտեղ ենք գտնվում, ինչ վայրում ենք, ինչ սրբավայր է եւ ինչի համար ենք մենք այնտեղ, սակայն պետք է նաեւ մեզ հասկանան ռադիո լսողները եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը, որ դա գիտեք սահմանի պես է, հոգևոր սահման է։ Դու այդտեղ կանգնած ես որպես հոգևոր զինվոր եւ քո պարտականությունը այդ հոգևոր սահմանը պահելու, երբեք չզիջելու, չնահանջելու։ Եվ ցավոք սրտի, երբ անհասկացողությունների պատճառով մարդիկ ենք տկար, թույլ եւ կարող է որևէ ոտնձգություն, երբ որ կատարվում է, մի քիչ ավելի կոշտ երևույթներ են առաջ գալիս, սակայն դա երբեք ցանկալի չէ բայց պիտի ասեմ, որ այո, այսօր այս ժամանակակից տեխնոլոգիաների համացանցի շնորհիվ այդ լուրերը շատ արագ տարածվում են, բոլոր իմանում են, բայց պետք է ասել, որ երևի ժամեր հետո կամ օրեր հետո այդ ամեն ինչը հարթվում է։ Բայց դա չեն տեսնում մարդիկ, <laughs> որ արդեն առանց դրա անհնարին է ախր։ <laughs> Այո, ճիշտ է, անհնարին է չի կարող շարունակել այնտեղ ծառայությունը, բայց փորձում ենք դրանից հետո նստել սեղանի շուրջ, հասկանալ հիմքերի վրա հիմնված փաստաթղթերի վրա իրավունքները ամրագրել եւ պահել։ Այս այսպես Հայր Թեոդորոս, իսկ ո՞րն է հայերի դերակատարությունը Սուրբ Երկրում ունեն արդյոք կարևոր դերակատարություն հայերը այնտեղ։ Ինչպես մի քիչ առաջ հիշեցի, դա գիտեք նախախնամության աստվածային ծրագիր է մեր ներկայությունը այնտեղ։ Եվ եթե այսօր մենք աշխարհում որպես ազգ, որպես ժողովուրդ ունենք մեր երկու պետականությունը փոքր երկրները եւ դրանով որպես անկախ ժողովուրդ ներկայանում ենք աշխարհին, եթե մենք այսօր ունենք մեծ սփյուռք երկու անգամ ավելի քան մեր հայրենիքում ապրող հայերի սփռված տարած տարբեր երկրներում, որտեղ մարդիկ որպես հայ ազգի զավակներ ներկայանում են իրենց շնորհներով, տաղանդներով, ձիրքերով, իրենց դիրքերով, իրենց նվիրումով եւ ծառայությամբ տվյալ պետությունում ազգերի մեջ, սակայն Երուսաղեմում հայկական մեր ներկայությունը ըստ իս քրիստոնեական անաղարտ հավատքի եկեղեցու պահպանման համար է դա որովհետև մենք հավատարիմ մնալով դիեզերական երեք ժողովներին եւ մեր մեջ պահելով միշտ Քրիստոսի հավատքի լույսը, ճիշտ է, միսիոներություն ինքները շատ չեն կարել ուրիշ ազգերին քարոզել, քրիստոնյա դարձրել տարբեր երկրներում բացի աղվանքից եւ իրքից, բայց Երուսաղեմում այսօր մեր ներկայությունը քրիստոնեական եկեղեցու парքն է, եւ նաեւ բոլոր ազգերին Երևալու որ այս ժողովուրդը որպես քրիստոնյա ժողովուրդ կարողացավ այս տաժան ճանապարհը անցնելով այս դժվար ճանապարհը անցնելով խաչը կրելով սակայն այսօր ապրում է գոյատևում է եւ նաեւ նախանձ է առաջացնում շատերի սրտում երբ որ տեսնում են որ հայ եկեղեցին այսքան իրավունքներ ունի Երուսաղեմում իսկ մեզ հայերիս համար Երուսաղեմը մեր ինքնությունն է մեր հոգեվոր ինքնությունն է եւ միայն Երուսաղեմում ըստ իս ամենաշատ այդ ներքին գողունակության զգացումները մարդ կապրի իմանալ հասկանալով, որ ինքը ինչ արմատներ ունի, ինչ ազգի զավակ է, ինչ եկեղեցվո հետևորդ է եւ ինչ մեծ հոգեվոր ժառանգության ժառանգորդ է։ ժառանգ Հայր Թեոդորոս կուզենայի իմանալ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Երուսաղեմի հոգեվոր աղերսները։ Դուք հիմա Երուսաղեմում եք, հոգեորական եք, բայց կարծում եմ ձեզ համար Էջմիածինը Մայրաթորը, Մայր տաճարը մի այլ հմայք ունի, մի այլ առինքնող ուժ ունի։ Միանշանակ եւ դա ճշմարտություն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մեր հոգեվոր կենտրոնն է մեր ուխտն է, մեր էությունն է եւ ամեն անգամ երբ մենք գալիս ենք Մայրատուր Սուրբ Էջմիածին լուսավորչի բարեխոսությամբ միասնա էջք այդ սրբավայրում մեր ուխտն ենք նորոգում քահանայական ուխտը, հոգևոր ուխտը մեր եկեղեցուն ծառայելու, մեր ժողովրդին ծառայելու եւ Էջմիածինը որպես հոգևոր հովանավոր է նաեւ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց համար եւ նաեւ մեր աթորի։ Եվ դարեր շարունակ հարաբերությունները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Երուսաղեմ եղել են շատ սերտ, շատ ջերմ եւ նաեւ փոխադարձ հոգևոր ծառայությամբ իրականացնելով, քանի որ երբ սովետական իշխանությունն էր, կարգերն էին Հայաստանում եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հոգևոր Գևորգյան Ճեմարանը չէր հասցնում հոգևորականներ, թե Հայաստանում ծառայելու համար, թե նաև Սփյուռքում հայոց թեմերում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց ժառանգավորած Վաժարյան եւ Անցայրանն էր, որ հոգեվորականներ էր հասցնում ծառայելու ամբողջ Սփյուռքում եւ այդ 70 տարիների ընթացքում Երուսաղեմից էին գնում հոգեվորականներ քահանաներ, վարդապետներ, թեմական առաջնորդներ եւ ինչ որս մեր միաբանությունից անդամներից մի մասը 1/3-ը կարելի ասել ծառայում է սփյուռքում, իջ միասնական թեմերում։ Եվ նաեւ Երուսաղեմի շատ հոգեվորականներ տեղափոխվեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սովետական տարիներին։ Եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, քահանաներ, որոնք եկան եւ ծառայեցին։ Եվ այսօր էլ Փարք Աստծո, որ վերջին տարիներին ավելի հնարավորություններ ստեղծվեց սերտ հարաբերություններ մշակել եւ նաեւ փոխադարձ այցելություններ ունենալ։ Մայրաթորից գալիս են Երուսաղեմ տոնական օրերին տաղավար տոներին, թե հոգևորականներ, թե ուխտավորներ եւ իրենց ուխտն են կատարում արարողությունների մասնակցում։ Ես երբ Երուսաղեմից մեկնեցի դեպի Հայաստան, Հայաստանից 79-րդ ուխտավորների խումբն էինք ընդունել։ 2006 թվականի հունվարից սկսյալ սկսեցին Հայաստանից ուխտավորներ գալ տարեկան միջև 10 խումբ եւ 79-րդ խումբը եկավ 11 օրով իրենց ուխտը կատարեցին 40 հոգի չափ ուխտավորներ էին եւ նրանք մեկնեցին եւ ես էլ Հայաստան վերադարձա սա այս վերջին տարիներին շատ մեծ առիթ է հայ հավատացյալի համար ուխտագնացության գալ եւ ուխտագնացությունն էլ իր մեծ բարերար դերն է կատարում մեր հայրենիների հոգեվոր կյանքում դարձի ապաշխարության հոգեվոր արտնության եւ նաեւ այս պահին պիտի ուրախությամբ ասել, որ Արցախից ճիշտ է ուխտավորներ խումբ չենք ունեցել, բայց անհատ ուխտավորներ ենք ունեցել վերջին տարիների ընթացքում եւ ես այս երկու օրվա ընթացքում հասցրեցի այդ մեր ուխտավորներին տեսնել, այնքան կարոտով, այնքան ջերմությամբ ողջագորվեցինք, շատ հարազատաբար մարդիկ, որոնք Երուսաղեմ ուխտի էին եղել եւ նրանք կմնան ամբողջ կյանքում Երուսաղեմի ուխտավոր, որպես մահտեսի եւ մեզ համար հարազատ մարդիկ Հայր Թոդորոս, կխնդրեի դարձյալ ձեր աղոթքը եւ օրնությունը։ Սիրով նախ կուզեմ միջև օրնությունը եւ աղոթքը իմ զգացումները արտահայտել, որտեւ երբ Շուշի Սուրբ Հովանես Մկրիչ եկեղեցու բակը հասա 2 տարի առաջ, հոգեվորականներից մեկը ընթարաշ դուրս եկավ, ասաց. «Մենք Երուսաղեմ չեղանք, բայց Երուսաղեմ մեզ մոտ եկավ» եւ ես այդ բային պատասխանեցի, ասացի. «Այս հողը ինձ համար պակաս սրուփ չի կան Երուսաղեմը» որտեվ այստեղ էլ այս հողնել է շաղախված քրիստոնյա հայորդու արյամբ եւ սա էլ աստծո պարգև է մեր ժողովրդին եւ անկեղծ այս խոսքերս թող չափազանցություն չհնչի ինձ համար այդ հոգեվոր ջերմ եւ լիցքավորվելու առիթ է երբ ես Արցախում եմ գտնվում երբ այստեղ ուխտի եմ գալիս Սուրբ Պատարագ եմ մատուցում աղոթներ եմ վերարակում այս սրբավայրերում եւ կարծեք այս հողից այս ջրից այս եկեղեցիներից ուժ առած նորոգված ամրապնդված ես վերադառնում եմ իմ ծառայությունը շարունակելու Սուրբ երկրում։ Թող Աստված շեն եւ հաստատ պահի մեր հայրենի երկիրը, Արցախ աշխարը, բարոր եւ խաղաղ պահի։ Թող ցաղկի այստեղ հոգեվոր կյանքը եկեղեցները կառուցվեն եւ թող հավատացյալները թիվը շատանա եւ մարդիկ դարձ եւ ապաշխարություն ունենան, վերադառնան իրենց հոգեվոր արմատներին եւ թող միայն խաղաղություն լինի մեր սահմանների վրա, իսկ մեր Երուսաղեմ ամեն օրյա աղոթքն է հրեշտակների զորքերի զորակցությունը մեր զինվորյալ մանուկներին սահմանում գտնվող ամեն մի հայորդու եւ նաեւ սահմանամեծ գործում ապրող բոլոր մարդկանց գյուղերում ապրող մարդկանց, որոնք Այսօր բոլորը կարելի ասել զինվոր են, պաշտպանում են իրենց հայրենի հողը, իրենց սրբությունները։ Աստված շեն եւ բարոր պահի, խաղաղ պահի եւ արդեն երբ տեսնում ես Արցախը ծաղկում է, կառուցվում է, բարգավաճում է, դա նշան է, որ մենք գոյատևում ենք եւ Աստծով պիտի գոյատևենք եւ պիտի ապրենք եւ պիտի այս մեծ արժեքը երբեք թույլ չտանք, որ կրկին կորի։ Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Աստված պահապան բոլորիդ եւ ձեզ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 31-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյան ժառանգավորած վարժարանի եւ ընծայարանի տեսուչ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։